Emigani esura ya makumi gabiri na ibiri Hakiri kurondao eibara lirungi kushaga eitunga lingi Nikigasha kushaga okugira efeza anga ezaabu Omutungi no munaku bateranira hamo bombi lyo mukama niwe mutonzi wabo Omugezi abona akabi ayeshereka Nawe omulenga aketumbikamu zimulya omuntu kagira obweto ya katina omukama arongorwa itunga ekitinwa nogurora abakora kubi omwanda gwabo guba gwamawa nemitego omuntu ayelinda alibyeshumba omwana omulerere omuntu aza eyaragirwe kurabamu kali bayakuzire taligirugamu omutungi atwara omunaku nayeoza abamwiru wayamuora abibaye bibi aligesha enaku kandi enaku ezabonesa banu zirirekera alibesa abandi elisho olyobufura aliyabwa oburora akuba abanaku ekyakulya binga enjumangani endwano ziwe enkungana nokujumangana birekere agonza omutima gurungi mara akagambage ogwo alinywana nomukama amaishogo mukama galinda amazima kyonka ababi abamara amagambo omunafu agambati enja haliyo entale ashuba agambati nibaija kunitira omumbarabara akanwa komukazi enjanga kashusha ekinyanga ekiri okuzimu obwo mukama alitamwa alikigwam omwana muto obufera bubabwe ekishanju nikyo kibumaramu abonesha omunaku wenaku kumutungirawo anga kutungisa banu alinakwara kushai enfumu makumi gashatu ezobumanyi Tega okutwi oulire ebyo bumanyi alikugamba Ebyo ndi kukwegesha obiteo omutima aro kubakira bakirungi kora byekomya mara oshube obijulize byona ndabikumanyisa bumanyisa kireki obone kuta yesiga mukama Tinkuandikire mfumu makumi gashatu ezemiano nobumanyi kukoleka ebirungi mara ebyamazima obone kutwalira abakutumire empororo erikwo otali akamunaku ngu oro ali munaku anga kushasiza kimo abagingizibwe abayizire kutoija olwokuba omukama alibaramulira ashube yatinise abaturani babatinisa otalinywana na muntu wakiniga anga kugenda nali kwangua kutumwa otaija okamurondora okekwatiza mu mutego bataligira misimbo ukabaondera kuba bakwatiriza ebintu kulya amabanja koburwa ekyo kushashura otaishura nekitanda kyawe otalisimbura kiramura kya bagurusi ekyo nkuru basimbire omuntu alikukoza omulimo gwe obubuya nobubona ogu aliramata abakama taliramata bantu bandiryo